Càpsules musicals amb Rafael Corbí, el món del jazz amb Gregory Porter. Weight of love on my shoulders I thought that it would be easier than this I thought my heart had grown colder The warmth of your kiss I can't dismiss, though my past Uns minuts en els quals en repassem el seu disc Take Me to the Alley, versió de Lux, publicat el 2016, a càrrec de Gregory Porter, amb les cançons que formen part d'aquest disc. Nascut el 4 de novembre del 1971, cantant, compositor i actor nord-americà. Va guanyar el Grammy per millor interpretació de jazz vocal, millor àlbum, el 2014 per Wicked Spirit i el 2017 per aquest disc que avui repassem, aquest Take Me to the y'all. Bridges on mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. Gregory Porter va néixer a Sacramento i es va criar a Bakersfield, totes dues poblacions de l'estat de Califòrnia. El 1989 es va graduar a la Highland High School i va rebre doncs, eh, una eh, d'aquestes beques atlètiques per eh, jugar al futbol americà a la San Diego State University. Tot i això, eh, el món de la música moltes vegades ha passat que se'n beneficia de lesions que tenen els esportistes. Una lesió amb una de les seves empalles dins el seu any júnior va fer que deixés el seu, la seva carrera futbolística, la seva carrera de futbol americà i a l'edat de 21 anys quan va perdre la seva mare de càncer, doncs va començar a interessar-se fermament en el món de la música. preparation for the king. And they line the sidewalks with every sort of shine. diuen que aquesta va ser una de les darreres paraules eh, que li va dirigir la seu mare en el seu llit de mort. Canta, noi, canta. I ell ho va fer. El pack de poc temps enregistrava un parell d'àlbums per un eh, segil discogràfic independent, Motema, amb membre Entertainment Group, va ser el 2010, Water, i el 2012, Bigot, abans de firmar amb Blue Note Records, sota el subsegell eh, que ara pertany a Universal Music Group el 2013. Liquid Spirit fet, el seu primer àlbum va ser realitzat el 2 de setembre del 2013 a Europa i una mica després als Estats Units, produït per Brian Bacchus. Com hem dit, l'àlbum va guanyar el Grammy per Best Jazz Vocal Album el 2014. Un àlbum amb moltes, eh, doncs, realment, eh, impressions comercials eh, que van tenir molt d'èxit comercial al llarg del temps, sobretot amb el món del jazz i també al Regne Unit, on va entrar dins el top 10. Life Broomsticks are his magic cars. Climb aboard and you'll ride the stars. Can you remember? It seems like yesterday. Aquest àlbum que estem repassant avui va ser realitzat, és el seu quart treball discogràfic, Take Me to the Galley, el 6 de maig de 2016. El va anomenar àlbum de la setmana a través eh, del Regne Unit a l'Alexis Petridis, que és un dels crítics de jazz més famosos del Regne Unit amb el diari The Guardian, el va anomenar així. I a més a més, doncs, eh, participant en diversos festivals importants d'arreu del món, com per exemple la Glastonbury, que li va portar una crítica al Daily Telegraph, en Neil McCormick, que posava que era un dels millors concerts i un dels millors millors intèrprets de jazz que mai hagi pogut eh, sentir. El seu concert en directe a la Ràdio 2 des del Hyde Park de Londres també va ser prou famós amb aquell any. Un personatge carismàtic del món de la música, del jazz, diferent del jazz vocal, que avui hem volgut repassar amb aquesta eh, càpsula musical del jazz. More Than a Woman és una de les peces que es troben amb aquest disc. Gregory Porter, Take Me to the Alley, 2016. Now I see, now I know who she is. More than a woman, modern day deity. Yes, she is more than a woman. She never walked on water. She never turned that water and wine, but being round her made my blind eyes see. She brought love to my life, gave love life more than a simple words I love you she made true